إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Hakika Karun alikuwa katika watu wa Musa, lakini aliwafanyia dhulma. Na tulimpa hazina ambazo funguo zake zinawatopeza watu wenye nguvu kuzichukua. Walipomwambia watu wake, usijigambe. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wanaojigamba. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Na utafute kwa aliokupa Mwenyezi Mungu makazi ya akhera.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 Je, hakujua kwamba Mwenyezi Mungu keshawaangamiza katika vizazi vya walio kabla yake watu waliokuwa wenye nguvu zaidi kuliko yeye na wenye makundi makubwa zaidi kuliko yake na wakosefu hawataulizwa habari ya dhambi zao. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون لذو حظ عظيم Basi akawatokea watu wake katika pambo lake. Wakasema wale waliokuwa wanataka maisha duniani. Laiti tungelikuwa tunayo kama aliopewa Karun. Hakika yeye ni mwenye bahati kubwa. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون Na wakasema wale waliopewa elimu, ole wenu. Malipo ya Mwenyezi Mungu ni bora kwa mwenye kuamini na akatenda mema, wala hawatapewa hayo isipokuwa wenye subira fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard فما كان له من فئة ينصرونه فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi, wala halikuwepo kundi lolote la kumnusuru kwa Mwenyezi Mungu, wala hakuwa miongoni mwa wanaojitetea. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaqulun يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون na wale waliotamani kuwa pahala pake jana wakawa wanasema kumbe Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake na humdhikisha amtakaye ingelikuwa Mwenyezi Mungu hakutufanyia hisani angelitudidimiza kumbe makafiri hawafanikiwi Allahu akbar Allahu akbar La Sura hii inasimulia kisa cha Karuni naye alikuwa katika kaumu ya Musa Akapanda kiburi juu yao kukugurika kwa nafsi yake na mali yake. Na mwenyezi mungu alikuwa kampa hazina za mali mengi. Hata ikawafunguo zake tu zikiwaemea kundi la wanaume wenye nguvu. Na alipogurika na neema mwenyezi mungu juu yake na akakufuru kwa sababu yake. Watu walimpa nasaha wakamwambia Usidanganyike kwa mali yako, wala furaha kwa ajili yake, sikusaliti hata ukacha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwani hakika Mwenyezi Mungu hawapendi watu waliodanganyika na wakasalitika. Na funzo la kisa hichi ni kuwa makafiri waliomkataa Muhammad sallallahu alaihi wasallama walighurika na mali yao. Basi Qurani inawaelezea kuwa mali yao si chochote cha kutajika ukilinganisha na mali ya Karuni. Na katika utajiri na neema alizokupa Mwenyezi Mungu, toa fungu kwa ajili ya njia Mwenyezi Mungu na tenda amali kwa ajili ya makazi ya akhera. Na wala usinyime nafsi yako fungu lake kwa matumizi ya halali katika dunia. Na wafanyie wema waja wa Mwenyezi Mungu kama vile alivyokufanyia wema wewe kwa neema zake. Wala usifanye uharibifu katika ardhi ukapita mipaka ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu hawafurahi mafisadi kwa vitendo vyao viovu. Basi Karuni hakusikia nasaha ya watu wake na akasahau fadhila Mwenyezi Mungu iliyo juu yake na akajifanya hajui kwamba Mwenyezi Mungu alikwisha waangamiza wengi waliomzidi yeye sana katika uwezo na mazoezi ya kuchuma mali kwa njia mbalimbali za uchumi. Na wakosefu hawaulizwi madhambi yao kwani Mwenyezi Mungu mtukufu anayajua. Basi wataingizwa motoni bila hisabu kulizwa kwao ni kwa ajili ya kutayarishwa tu. Na Karuni hakujali nasaha za watu wake. Akawatokea naye kajipamba mapambo yake. Wakadanganyika naye wale waliokuwa wanapenda starehe za maisha ya dunia. Na wakatamani nao wangelikuwa nayo mali na hadhi kubwa ya maisha kama aliyopewa Karuni. Ama wale ambao Mwenyezi Mungu amewaruzuku elimu yenye manufaa hawakusalitika na hayo wakawaelekea waliodanganyika kwa kuwa nasihi wakiwaambia msiyatamani haya wala msiache dini kwani yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ya thawabu na neema ni safi zaidi kwa mwenye kuamini na katenda mema na hiyo ni nasiha ya kweli ambayo hawaikubali ila wenye kuzipiga jari nafsi zao na wakasubiri katika utiifu Mwenyezi Mungu akamdidimiza katika ardhi na ardhi kammeza yeye na nyumba yake na vyote vilivyokuwemo ndani yake, mali na mapambo yake. Hakuwa na wasaidizi wa kumkinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu na wala yeye mwenyewe hakuweza kujinusuru nafsi yake. Na wale waliokuwa karibuni wakikitamani cheo chake cha duniani wakawa wanatamka maneno ya masikitiko na majuto baada ya kuyafikiri aliyomsibu yeye wakawa wanasema Hakika Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki ya mtakaye katika waja wake waumini na wasiokuwa waumini na humvikisha mtakaye katika hao. Na wakawa wanasema kwa kushukuru, lau kuwa Mwenyezi Mungu hakutufanyia hisani kwa kutupa uongofu tukafuata imani na akatuhifadhi tusiporonyoke, angalitutia katika mitihani kwa kutukubalia tuliyokuwa tunatamani na akatufanyia kama alivyomfanyia Karuni. Hakika wanaoipinga neema ya Mwenyezi Mungu hawafanikiwi kwa kuokoka na adhabu yake.